Բարեկամներ հաղորդման հյուրն է Ստեփանակերտի քաղաքային տեղչության, քաղաքաշինական եւ համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկողության բաժնի պետ Գևորգ Արուշանյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Արուշանյան, ձեր բաժնի անվանումը շատ երկար է եւ հավանաբար քաղաքացիներից շատերը չգիտեն, թե ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Եվ բաժնի անունն է երկար եւ գործառույթներն են տարբեր, բայց կարծում եմ քաղաքացիները գիտեն ինչ գործառույթներով ենք զբաղվում եւ դրան կարելի է ենթադրել դիմում բողոքների քանակի, ինչու՞ չէ նաեւ մեր շփումները քաղաքացիների հետ, այսինքն դրսում հանդիպելիս դիմում են տարբեր հարցերով, այսինքն գիտեն, որ կոնկրետ բաժինը զբաղվում է այս կամ այն գործառույթներով։ Մի քանիսը չէիք թվարկի։ Ստեփանակերտ քաղաքում շինարարություն ջանքերության վերահսկողություն, ընդհանուր օգտագործման տարածքներում բարեկարգման կանոնների վերահսկողություն, պահպանում, շենք շինությունների նպատակային օգտագործում, կանաչ գոտիներ, մայթերի եւ այլն եւ այլն։ Որևէ շինություն կառուցելու համար կառուցապատողը պիտի շինարարության թույլտվություն ունենա։ Անպայման։ Ինչպես է պատահում, որ երբեմն շինարարությունը ավարտելուց հետո է բացահայտվում, որ կառույցը ինքնակամ է։ 3 հոգանոց բաժինը հնարավոր չէ ամբողջ Ստեփանակերտը վերահսկել, մասնավոր հատվածներում առավել եւս, եւ մեր ստուգայցերի ընթացքում հնարավոր է լինում վերահսկել համայնքի տարածքում, հիմնականում համայնքի տարածքում իրականացվող շինությունները, անկախ նրանից կառուցվում է ըստ նախագծի կամ ըստ թույլտվության թե ոչ, մեր ստուգայցի ընթացքում բարձում է որ լինում են դեպքեր, երբ իրականացվում է առանց համապատասխան փաստաթղթերի, իսկ մասնավոր հատվածում, այսինքն առանց առանձնատներում, սեփական տների բակերում կառուցվող շինությունները մի քիչ դժվար է, որովհետև վերահասկել է իհարկե, բայց չէի ասի, որ այդպես տարածված է, մեր քաղաքացիները եկել են այն եզրահանգման, որ ավելի լավ է կառույցը իրականացնել համապատասխան թույլտվության նախագծի արկայության դեպքում խուսափել հետագա խնդիրներից, քան առանց փաստաթղթերի, այնուհետև վարչական պատասխանատվության ենթարկել եւ այլն ասացիք, որ Ստեփանակերտցիները տեղյակ են, թե բաժինը ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Ուրեմն, եթե որևէ շինություն կառուցում են առանց շինթույլտվության կամ նախագծի համարել ոչ թե անտեղյակության արդյունք, այլ կան դեպքեր, որ իմանալով հանդերձ, որ օրենքի խախտումը իրականացում են, ուղղակի պետք է առանձնացնենք Ստեփանակերտը նախքան պատերազմը եւ պատերազմից հետո Քանի որ տարահանվածների մեծ մասը բնակվում է Ստեփանակերտ քաղաքում եւ բոլորս գիտենք, որ Ստեփանակերտում կա բնակմակերեսի խնդիր, թե անհատները, ովքեր ունեն տարածք, փորձում են այդ կերպ իրենց թողատարածքը ինչ որ կառույց իրականացնել որպես բանակելի տուն տալ վերաբանակեցված քաղաքացիներին հարկադիր տեղահանվածներին ինչքան էլ փորձենք մի կողմ դնել այդ հանգամանքը ամենայն դեպս քաղաքային իշխանության քաղաքապետարանի կողմից հնարավոր չէ շարժվել զուտ օրենքով որովհետև կա հանգամանքներ որ մոռանալ առնվազն սխալ իրողությունը իհարկե իրողությունը այն հանգամանքը որ մարդիկ կորցրել են ունեցվածքը եւ փորձում են ինչ որ կերպ իրենց համար պայմաններ ստեղծել ապրելու համար նախքան 44 օրյա պատերազմը հասել ենք այդպիսի մի շեմի որ օրինավոր եւ անօրեն շինությունները գրեթե արդեն եկել էին հասել մի մակարդակի որ քաղաքում 5-10% անօրեն շինություն լինի նախկինում կառուցված իսկ հիմա բաստողի վիճակում չի ուղակի զուտ շարժվել վարչական օրենսգրքով մի քիչ սխալ դրա համար նույնիսկ հայտնաբերելով խախտում ինքնակամ կառույց եթե կոպիտ քաղաքաշինական նորմերի խախտում չի լինում կամ այլոց իրավունքները չի խախտում փորձում ենք հարցը բերել օրենքի դաշտ ոչ թե տուգանել քանդել եւ այլն եւ այլն ասենք գծակառույց է արվում կամ բակում եթե ազատ մակերես կա որևէ շինություն է կառուցում հասկանալ, որ հարկադիր տեղահանվածներն են կառուցում, թե տանտերը, որպեսի վարձով տան։ Տարբեր դեպքեր են լինում, կան դեպքեր, երբ տանտերը, ով վարձով տրամադրել է բնակարանը, բնակմակ երեսը կամ տարածքային նախարարության կողմից վարձավճարների համար անհրաժեշտ է մակերես, ըստ մակերեսի որոշումը արդեն գումարի չափը լինում են դեպքեր, երբ որ տարահանված բանակիչները պայմանների սղության պատճառով պայմանավորվելով տանտիրոջ հետ իրականացում են ցակառույց, քանի որ Ստեփանակերտում կային շինություններ, որոնք նախկինում որպես բնակելի չէին օգտագործվում, այսինքն կենցաղային պայմաններ չկար։ Օժանդակ շինություններ կամ կիսանոկողային հարկեր, որոնք առանձին սանհանգույց կամ կենցաղային պայմանները առհասարակ չունեին եւ ստիպված են լինում արդեն իրենց հաշվին կառուցել պայմաններ, ստեղծել պայմաններ։ Այո Ընդհանրապես տարբեր առումներով քաղաքապետարանը պատերազմից հետո հանդուրժողականություն է ցուցաբերում քաղաքացիների հանդեպ, փորձում է ընդհանուր հայտարարի գալ քաղաքացիների հետ։ Այնուամենայնիվ, չեն լինում դեպքեր, որ ինքնակամ կառույցները քանդվում են, որ դեպքերում են օրինականացվում եւ որ դեպքերում քանդվում։ Այս ֆորս մաժորային իրավիճակում պետք է ոչ միայն օրենքի տարը պահել, այլ նաեւ ստեղծել պայմաններ այն մարդկանց համար, ում հանդեպ պետք է կիրառել վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Լինում են դեպքեր եւ դա մինչ այսօր կա, երբ որ քաղաքապետարան հայտնաբերելով խախտում, այսինքն ինքնակամ կառույց կամ նախագծին անհամապատասխան կառույցներ քանդվում են, որովհետեւ դրանք խախտում են այլոց իրավունքները, որովհետեւ դրանք ոչ միայն ֆիզիկական անձանց, այլ նաև համայնքին խանգարող կամ ենթակայաններին, ճանապարհներին, մայթերին եւ այլն։ Նման դեպքեր կան, բարբերաբար ստուգման արդյունքում ի հայտ է գալիս, բայց այն դեպքերը, որ ոչ մեկին չեն վնասում, այսինքն այդ կառույցով ոչ մեկի իրավունքները չեն խախտում, փորձում ենք հարցը լուծել այլ կերպ։ Այլ կերպ, այսինքն Այսինքն բերել օրինավոր դաշտ եւ քանի որ Viv օրենսգիրք Արցախը ունի եւ առաջնորդվում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչական օրենսգրքով, իսկ 20 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Viv օրենսգրքի մեջ փոփոխություն է կատարվել, եթե նախկինում հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձինք իրականացնում էին ինքնակամ շինություն, դրա համար տուգանվում էին նվազագույն աշխատավարձի 200 հրապատիկի չափով, նոր վիվ օրենսգրքով արդեն 5 հրապատիկից մինչև 1 միլիոն, այո, 2.5 անգամ տուգանքի չափը մեծացել է եւ այս պահի դրությամբ ոչ թե նպատակահարմար չէ, այլ նաեւ տեղին չէ նման տուգանքներ գիրառելը մեր քաղաքացիների նկատմամբ, իսկ նախկինում հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց նկատ նկատմամբ խախտումը նվազագույն աշխատավարձի 400 հրապատիկի չափով էր, այս պահի դրությամբ արդեն 1.5 միլիոնից 2 միլիոն դրամի չափով է տուգանքը։ Դրա համար փորձում ենք ոսկե միջինով առաջնորդվել, եթե հնարավոր է վերել օրինավոր դաշտ։ Նախկինում չկար այսպիսի մոտեցում, ինչ քարակուսու մասին է խոսքը կամ ինչ խախտումի մասին է խոսքը, եթե հողօգտագործման իրավունք ունեք եւ ուղղակի չունեք համապատասխան թույլտվություն, տուգանքի չափը 200 պատիկի չափով էր, այսինքն 200.000 դրամ տուգանք, այնուհետեւ նույն մակերեսը արդեն օրինականացման ժամանակ, եթե պիտի գույքը օրինականացվի, արդեն քարակուսի մետրը հաշվի է առնում, այո։ Երբ որ արդեն նոր փոփոխություններով 500 հրապատիկից 1 միլիոն դրամի չափով, այսինքն կան խախտումներ, որ 1 միլիոն դրամ կիրառել է մի քիչ տրամաբանական չի լինի։ Նույնիսկ եթե կիրառեք, ինչքան ժամանակում է հնարավոր, որ անձը այդ ուղանքը վճարի։ Այդպիսի ժամանակ գոյություն չունի, եթե արդեն մեր վարչական հանձնաժողովի քննարկմանն է ուղարկվում, վարչական հանձնաժողովի որոշում կայացնելուց հետո 15 օրաժամկետում, եթե ուղանքը չի վճարվում, արդեն գործը ուղարկվում է հարկադիր ծառայություն։ Օրենքը խստացվել է եւ նպատակահարմար չէ պատերազմից տուժած քաղաքացիների հանդեպ կիրառել տուգանքները այնուամենայնիվ ինչի արվում կանխելու համար ապօրինի շինարարությունը պատերազմից հետո էր գործը նույն ոճով, նույն տեմպով շարունակվում է, ուղղակի կան դեպքեր, որոնց նախքան 44 օրյա պատերազմը ուրիշ աչքով ենք նայում, այսպես մեր լեզվով ասած, մոտեցումն այլ էր։ Հիմա նույն աշխատանքը իրականացվում է, բարբերաբար ստուգումներ, բացատրական աշխատանքներ։ Հուսով եմ մոտ ժամանակներս կգա այնպիսի մի շեմի կհասնի, որ արդեն կարող ենք աշխատել ինչպես նախկինում զուտ օրենքով, այսինքն դա մեր եր երկրի կայունության հետ կապված, անվտանգության հետ կապված։ Նաև երբ արդեն հարկադիր տեղահանվածները ապահովված կլինեն բնակարաններով։ Իհարկե, գիտեք, եթե մենք զուտ զբաղվենք մեր աշխատանքով, ասենք դա մեր աշխատանքն է, իսկ չէ որ կան հանգամանքներ, որոնք ավելի կարևոր են, մարդկանց դեռ բնակ մակերեսով չենք ապահովել եւ սկսենք միայն առաջնորդվել վարչական օրենսգրքով մի քիչ ճիշտ չի։ Նախ եւ առաջ պետությունը, իշխանությունները պետք է իր իրենց պարտականությունը կատարեն քաղաքացու հանդեպ նոր պահանջներ առաջադրեն։ Իհարկե, քաղաքապետարանը, քաղաքային իշխանությունը ամենայն դեպս այդ մոտեցումը ունի նախքան տուգանելը, պատժելը պետք է նաև պայմաններ ապահովել, քանի որ պայմանները ապահովելը քաղաքապետարանի գործառույթների մեջ հիմնականում չի մտնում, քաղաքապետարանի գործառույթների մեջ վերահսկելն է եւ փորձում ենք այս այնպես անել, որ եւ քաղաքացիները դրանից չտուժվեն, եւ նույն ժամանակ եւ համայնքը, որ เป զի հետագայում ինչպես Արցախյան առաջի պատերազմից հետո 30 տարի փորձում ենք վերացնել պատերազմից հետո դերությունները, խախտումները, չենք ուզում նաև գա այդ ժամանակահատվածը, որ մտածենք, որ մեր բաստողումների կամ մեր թերացման արդյունքում են։ Ստեփանակերտում երկհարկանի ավտոտնակներ են կառուցում։ Եթե միջև պատերազմը 1-1 էին երկրորդ հարկը կառուցում եւ վարձով տալիս իբրև բնակարան, ապա այսօր ակտիվությամբ ավտոտնակների տերերը երկրորդ հարկն են կառուցում եւ վարձով տալիս թույլատրվում է։ Ինչ վերաբերում ավտոտնակների երկրորդ թարգին, ինչպես նախկինում հիմա էլ իրականացվում է հիմնականում, եթե չասեմ ամբողջությամբ, հաստատված նախագծի համաձայն բայց թույլատրվում է ավտոտնակի վրա բնակարան կառուցել։ Իհարկե, որ եթե վերցնենք քաղաքաշինական նորմերով, ապա անհարմարություններ է ստեղծում ավտոտնակի երկրորդ հարկերը, որպես բնակելի տներ օգտագործելու համար։ Բայց քանի որ այս ժամանակահատվածում առավել եւս բնակմակերեսը Ստեփանակերտում անհրաժեշտ է, քաղաքացիներ, ովքեր ունեն հնարավորություն, կառուցում են, վերակառուցում են եւ որպես այսպես ասած բիզնես ծրագիր եւ դա այս պահի դրությամբ եւ քաղաքային իշխանությանը եւ առհասարակ պետությանը ձեռնտու է, որովհետեւ տեսնում եք քաղաքում կան ընտանիքներ, որոնք ապրում են ոչ նորմալ պայմաններում, նկողային, կիսանկողային եւ դա ավելի ցավալի է, քան ավտոտնակի երկրորդ հարկերի թույլտվություն տրամադրել իմ կարծիքով։ Այսինքն երբեմն ստիպված եք լինում հակառակ գնալ քաղաքաշինական նորմերին։ Ոչ թե հակառակ գնալ, տեսեք, եթե ավտոտնակի երկրորդ հարկում կառուցում ես ցանկացած բնակելի տուն պետք է ունենա իր սպասարկման տարածքը, առանձին մուտքը Այսինքն այդ քաղաքաշինական նորմերը, եթե նույնիսկ փոքրինչ անտեսվում են, ապա կոպիտ խախտումներ չեն զուտ հարմարավետության առումով, իսկ եթե հարցը վերաբերում արդեն կառուցվող երկրորդ հարկը խանգարում է այլոց իրավունքները կամ կոպիտ խախտում է քաղաքաշինական նորմերի, միանշանակ չի թույլատրվում երկու մնակիչների կողմից հիմնականում ինչ բողոքներ են լինում բողոքները այնքան տարբեր են, որ կոնկրետ առանձնացնել չեմ կարող։ Հիմնականում լինում են բարեկարգման կանոններ, այսինքն մայթերի, ճանապարհների վերաբերյալ քանդման կամ շինարական աղբ, կենցաղային աղբ։ Ահա, դուք արդեն համակարգային կանոնների մասին եք խոսում։ Զուտ, քաղաքաշինական։ Քաղաքաշինական հիմնականում լինում են դեպքեր, երբ որ օրինակ կառույցները կլինի ավտոտնակ, բնակելի տուն, բարձրության առումով կամ, չգիտեմ, ջրահեռացման առումով խանգարում են քաղաքացիներին, կառուցապատման ժամանակ եթե ըստ իրենց խախտում է իրավունքներ, հիմնականում ջրահեռացման, այսինքն տանիքի ջրերի հոսքի ուղղությունը, պատուհանների, այսինքն եթե տեղադրում է պատուհան, որը նայում է հարևան բնակչի, հարևան տարածքին, հիմնականում քաղաքաշինական նորմերի խախտման նման դեպքեր են լինում։ Երբ պատիժը կիրառում եք, դաս է լինում քաղաքացիների համար, որ չկրկնեն։ Իհարկե, դա ինչքան էլ ցավալի լինի, ամենաէֆեկտիվ միջոցն է։ Նախքան պատերազմը ասել էինք արդեն նրան, որ հիմնականում խախտումները լինում են երրորդ, չորրորդ կամ ծայրամասային թաղամասերում, կենտրոնական առաջի երկրորդ գոտիներում գրեթե բացառվում էր առանց շինթուլտվության, առանց նախագծի կառույց իրականացնելը։ Բաժնի կողմից ընթացիկ տարում քանի քաղաքացի է տուգանվել, քանի ապորինի կառույց է հայտնաբերվել եւ դրանցից քանիսը քանդվել կամ օրինականացվել։ Այս բայդրությամբ ունենք կոն կոնկրետ երկու արձանագրություն, երկու խախտում կենթանիների Դա արդեն համակարգային կանոնների մասին եք խոսում։ Ընդունենք տուգանք վերաբերվող ինքնակամ կառույցներին, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր առմամբ 7 արձանագրություն է կազմվել ընթացիկ տարում եւ ներկայացվել վարչական հանձնաժողովի քննարկմանը։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդման հյուրը Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության, քաղաքաշինական եւ համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկողության բաժնի պետ Գևորգ Արուշանյանն էր։